Дід казав, коли за вікнами тріщав мороз і вила хурделиця. Добро тому, хто в дорозі, сидить собі на возі. А ми, бідні, на печі, наминаєм калачі. Я назвав би цю перевернуту логіку найрожевощокішим оптимізмом, подумав Булат. А вона завжди рятувала діда. Тоді подумки сам себе покартав. Усе треба порівнювати, все, все, все. Адже на айсбергу нам було незрівнянно гірше. Або коли два тижні гибіли в наметах за півмилі від товаришів і хатнього тепла, або як втрачали глузд від нічних видінь та полярного психозу. Порівнювати належало за всіх умов. О третій дня Булат підняв руку. Рудий пес в ватах пірі спинився і гавкнув назад. Понад льодовиком сичав тугий поземок, а треба було поставити намети для людей і для собак, закопати в кригу тюленя і позначити місце добре помітною пірамідою. До заходу сонця лишалося години три але воно вже нижнім краєм кресало об лінію горизонту. Жак Антуан хазяйновито оглядав саморобні нарти з усіх боків. То був винахід пата. Пат укоротив дюралові ніжки столу втричі і прикріпив болтиками до лиж. Ніжки стояли на лижах як у литі, Ями для наметів довбали тільки втрьох, бо мали на господарстві лише три лопатки а лорд Домбо тримав над ямою брезент, затиснувши один його край нартами. Лорд несамовито тремтів, кутаючись рушником і другим краєм брезенту. У копачів однапруження пріли чуби, а в руки й ноги тисячами голок шпигали зашпори, бо мороз піднявся щонайменше до сорока. Булат змінив геть за коцюблого лорда перейнявши від нього розтіпаний брезент. Африканець поліз у яму, але лопатка випорскувала з неслухняних рук. Мокра спина вбулата почала швидко мерзнути. Руки ніг він уже майже не відчував, але мусив тримати до кінця розтирисовану дзвінку брезентину, доки поставлять намет. Ось для чого потрібна була обернена дідова логіка час не чекав. Поки підняли другого намета і поряд з ним прикопали тушу, сонце остаточно зайшло. Жак Антуан розпалив примус, і всі четверо відігрівались добрих 20 хвилин, а потім нагодували собак і почали самі вечеряти. То був звичайний трудовий полярний день, хоч для другої групи лишилось менше клопоту їм не доведеться принаймні довбати ям. Майже всі туші було вирішено перевести до цього першого складу, а потім звідси вже закладати наступний склад, а далі третій. Булат розраховував до мису Норвегія їм доведеться влаштувати приблизно 10 складів. 27 вересня. О шостій ранку ми рушили назад, а десь об одинадцятій зустріли другу групу. Нансен остаточно приборкав чорного пса. Тепер пес наріти сам ішов чільним. Нансен сьогодні здавався жвавим жінком. Групу очолював шотландець Пітер Макмілан, а поряд ішли Брус і Пат. Я дивився і думав, як вони сьогодні спатимуть в одному мішку гладкі несамовито хроптими, занурюючись у громах громохтісний, а той штрикатиме його ліктем у хвору печінку. Такий вихід запропонував колись сам пат. На базі панував цілковитий занепад. Я підійшов до мосьє доктора і фамільярно поплескав його по плечі, як справи старий. Це його просто шокувало. Він навіть не спромігся відповісти на мій привіт а мадам Каті згодом шепнула мені на вухо Мерсьє, я хочу піти завтра з вами.